cun retigo de heimai officeioi. Pro la actuala pandemio, multai homoi laboras heime. Tiu tendenzo supposeble ancora audauros post la criso. Cun laboranto e tial sciu, ciel ili ne perdas la contacton, cae ciel cun laboro cun lage collegoi povas funccii. Ecce se ili laboras, Ie la alia fino de la mondo. Ciu dum sufice longa tempo laboras heime, tiu ne nur riscas maltrafi la pleinovan clacion en la officeio. Ancau la comunicado, pri gravai comunai labor proiectoi, ja glate funcciu. Tio validas precipe tiam, se la collego sidas en alia urbo, au ec en alia lando. Estroi concedu al siai cun laborantoi en la heima officeio ne nur bonan porcion da fido, sed ili ancau attentu che por ciui cun laborantoi estu disponeblai unuezai technicai condicioi cae reguloi. Compreneble ancau la cun laborantoi attentu quelcain aferoin, porche la cun laboro, malgrau heima officeio, estu gioiga. Porque la comunicado el la heima officeio funcciu ne prenecesas stabila interreta connecto cae bone funcciantai programoi por videoconferenzoi. Nome, se tiu rilate foie aperos problemo, tiam ne estas disponebla technicisto. Tial oni bone preventu tion per antaua controllo della interreta connecto cae per disponigo della besonata apparataro alla cun laborantoi. Se malgrau tio aperas technicae au organizae problemoi, oni petu helpon de collego. Tio funccias plei bone per telefono au per telecomandado tra la interreto, helpe de concerna ilo, por forai e cranai scribotabloi. En la officeio oni povas spontane interparoli pri gravai aferoi, au oni povas fari babileton en la cui reio. Tiui conversatioi, compreneble en heima officeio, ne eblas. Tio povas ne nur conduci al solezzo, sed ancau miscomprenoi povas aperi. Pro tio regula i conversazioi, helpete reta babileioi, telefono, cae videoconferenzoi, estas des pli gravai por la laboro en la heimo. Se io tre urgias, oni usu la telefonon. Iom pli personai, estas videotelefonadoi per Skype, Zoom, au aliai tiai perantoi. La te amo devas interconsenti quiui programoi estu applicatai quiu cele, caie quiui ocasoi. Cai validu ancau fixitae reguloi por la heima officeio. Cie longe oni raitas attendigi lage collegoin, pri respondo je babil messaggio, au ret lettero? Ciu accetoi post mese estas permesitai, se oni vespere compensos la private usitan tempon. En la officeio la afero est simpla. Se cun laboranto forlasa sian scribo tablon, tiam tion vidas la aliai. En la heima officeio, tio jane estas tiel. Tio rapide povas conduci al erarai concludoi. Tial oni informu almeno unu collegon se oni forlassas la scribotablon. Tio compreneble ancao validas por la reveno alla scribotablo. Sed oni povas ancao enxalti la modon ne genumin nun. La socia interchangio cun la gecolegoi pri privatai aferoi estas eble neglectata ce laboro en heima officeio, malgrau multai comunicai rimedoi. Oni povas fari tion dum pausoi au vespere, au oni ec povas organizi comunan tag manjon helpe de video babileio. Gravai eventoi, kiel antau cristnascai festoi, au adiao de cunlaboranto, ne estu simple ignoratai pro tio, char oni nur malofte persone rencontigas. Per bondesiera carto cae floroi, ocase de nascig tago au per persona parto preno en gravai eventoi, ancau la heima laboranto montrigas ciel collegezza caitea mana. Se oni ne persone povas aperi ce festai cun venoi en la firmao, tiam la parto preno ancau per video estas lau ocasa alternativo.